Նախորդանորությունների մասին համառոտ։ Արցախի նախագահն ու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը քննարկել են Հայաստանի եւ Արցախի միջև տարբեր ոլորտներում փոխգործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Հայկական կողմերը եղել եւ մնում են խաղաղության կողմնակից։ Երրատունին նվիրված տարաբնույթ միջոցառումներ են կազմակերպվել հանրապետության շրջաններում։ Ստեփանակերտում տոնական համերգն ավարտվել է հրավառությամբ։ Շուշիում տեղի ունեցել հայկական դրամի թանգարանի բացման հանդիսավոր արարողություն։ Շուշին տարես տարի դառնում է ամայն հայության մշակութային մայրաքաղաք։ Ադրբեջանը պատրաստ է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման շուրջ բանակցություններ վարելուն։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր Շուշիի Սուրբ Ղազանչեցոց ամենափրկիչ եկեղեցում ներկայ է գտնվել Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի համար մատուցված Սուրբ Պատարագին։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, Միջոցառմանը մասնակցում էին Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը, պաշտպանության բանակի բարձրագույն հրամկազմը, զինծառայողներ, բարձրաստիճան պաշտոնյաններ։ Երեք երատոնին նվիրված տոնական միջոցառումների ավարտից հետո հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական համագործակցության եւ գործողությունների համադրման ծրագրի շրջանակում Պաշտպանության բանակի շտաբում անցկացվել է ծառայողական խորհրդակցություն, որտեղ պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նացականյանը հայկական երկու պետությունների ղեկավարներին զեկուցել է առաջնագծում արկա օպերատիվ մարտավարական իրադրության մասին, քննարկել են համագործակցության հետագա անլայնմանն ու հակառակորդին զսպելու մեխանիզմների կատարելագործմանը վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Հորթակցությունից հետո կայացել է նախագահ Բակո Սահակյանի եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը քննարկվել են Հայաստանի եւ Արցախի միջև տարբեր ոլորտներում փոխգործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Իր խոսքում Բակոսյանը նշել է, որ բոլոր դժվարությունները հաղթարվել են Մայր Հայաստանի եւ Սփյուռքի քույրերի ու եղբայրների հետ միասին, ինչպես նաեւ մեր բոլոր նվաճումներն արձանագրվել են այդ նույն երամեյությունության շնորհիվ։ Դուք համոզվել եք, որ Արցախի հանրապետության զինված ուժերը Արցախի քաղաքացիներն ու համայն հայությունն ինչպիսի վճռականությամբ են լցված, եթե մեր հակառակորդը նորից դիմի հանցավոր գործողությունների, ասել է Բակո Սայկյանը։ Եթե մեր հակառակորդը նորից դիմի իր հանցավոր լկտի գործողություններին, ինչպիսին էլ լինելու մեր պատասխանը։ Եվ բնականաբար այս հայցելությունը եւ մեր քննարկումները ել ավելի են հստակեցրել մեր հավանական գործողությունները այդ հանցավոր գործողությունների պայմաններում։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն իր հերթին ընդգծել է, որ Արցախի պաշտպանության բանակը վստահորեն վերահսկում է իրավիճակն առաջնագծում եւ որևէ կասկած չկա, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախի Հանրապետությունը հայ ժողովուրդը ոչ միայն ի վիճակի է պաշտպանել իրեն, այլ նաեւ խորը զշման հասցնել յուրաքանչյուր ուժի, ով կհանդգնի ոտնձգություն կատարել նրա անվտանգության նկատմամբ։ Արցախի պաշտպանության բանակը վստահորեն վերահսկում է իրավիճակը առաջնագծում եւ ինչպես նախկինում Արցախի պաշտպանության բանակի մարտունակությունը բարձր է, բայց ես կարծում եմ, որ այդ ավանդական մարտունակությունը հիմա ավելացել է եւս մի կոմպոնենտ, դա այն ազգային միասնության մտնոլորտն է, որ այսօր Հայաստանում տեղի ունեցած վերջին իրադարձություններից հետո տիրում է Հայաստանում, Արցախում եւ Սփյուռքում եւ կարծում եմ, որ սա կարևոր ռազմաքաղաքական գործոն է եւ որևէ կասկած չկա, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախի Հանրապետությունը հայ ժողովուրդը ի վիճակի է ոչ միայն պաշտպանել ինքն իրեն, այլև խորը զղջման հասցնել յուրաքանչյուր ուժի, ով կհանդգնի ոտնձգություն կատարել նրա անվտանգության նկատմամբ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Երեք Ստեփանակերտում տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության նորընտիր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամլոասուլիսը տեղական եւ արտասահմանյան շուրջ 3 տասնյակ լրատվամիջոցների մասնակցությամբ։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Շուրջ 1 ժամ տևած ասուլիսի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է տասնյակ հարցերի, որոնց գերակշիռ մասը վերաբերում էր Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման իր տեսլականին։ Ինչ դիրքորոշմամբ է Նիկոլ Փաշինյանը մոտենալու բանակցային գործընթացին, արդյոք նոր մոտեցումներով թե շարունակելու է 5 կետից։ Մենք պետք է շատ հստակ պատասխանենք մի հարցի։ Մենք ուզում ենք լուծել հարցը, թե չենք ուզում լուծել։ Եթե միջազգային հանրությունը, այդ թվում Ադրբեջանը, ուզում են լուծել Ղարաբաղի հարցը, անտրամաբանական է, որ այդ հարցը քննարկվում է մի ֆորմատով, որով այդ հարցը չի կարող լուծվել։ Ինչպես կարող է բանակցային այս ֆորմատը լուծել մի հարց, որի առանցքային մասնակիցներից մեկը ընդհանրապես սեղանի շուրջ չէ։ Այսինքն սա էմոցիաների խնդիր չէ, սա պրագմատիկ խնդիր է։ Մենք լուծում ենք հարցը, թե չենք լուծում։ Արցախի հանրապետության անունից կարող է խոսել Արցախի հանրապետության իշխանությունը, ինչպես Հայաստանի հանրապետության անունից կարող է խոսել Հայաստանի հանրապետության իշխանությունը։ Հայաստանի հանրապետությունը նույնպես հակամարտության կողմ է եւ ինքը լիարժեք կխոսի իր անունից։ Արցախի հանրապետության անունից պետք է խոսի Արցախի հանրապետության իշխանությունը։ Ինչ վերաբերում է հակամարտության խաղաղ կարգավորման հնարավորությանը, ապա նրա խոսքով հայկական կողմերը եղել եւ մնում են խաղաղության կողմնակից։ Հայկական կողմերը միշտ էլ խաղաղ հանգուցալուծման կողմնակից են եղել, եւ փաստն այն է, որ Ադրբեջանը շարունակաբար օգտագործում է ռազմատենչ հռետորաբանություն, ինչը ինքն իրենը բացառում է խնդրի կարգավորում, որովհետև չի կարող լինել խնդրի կարգավորում, երբ կողմերից մեկը հայտարարում է մյուս կողմին ոչնչացնելու իր մտադրության մասին։ Ալիևի կողմից բարբերաբար հնչեցվող ռազմատենչ ռետորաբանությունը ոչ միայն խանգարում է բանակցային գործընթացին, այլև այն դարձնում անիմաստ։ Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձը միջազգային հանրությանն ու Ադրբեջանին շատ հստակ էր։ Եվ ես կարծում եմ, որ եւ Ադրբեջան, եւ միջազգային հանրությունը պետք է շատ հստակ արձանագրեն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախի Հանրապետությունը Ադրբեջանի ռազմաշունչ ռիտորիկայի առաջ որևէ կերպ չեն ընկրկի բնականաբար, առավել եւս հիմա, երբ մեր ժողովուրդը եւ ազգը միասնական է, առավել քան երբևէ։ Իմ այն հարցին, թե ինչու նա առաջին պաշտոնական այցը կատարեց հենց Արցախ, այլ ոչ թե մի որևէ գերտերություն, ինչպես որ դա սովորաբար լինում է, Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանեց. Իսկ ինչա ձեզ թվում, որ Արցախը գերտերություն չի։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։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 Շրջանի բոլոր համայնքներում ըստ երաթոնի կազմակերպված միջոցառումների ծրագրի անց են կացվել տոնակատարություններ նվիրված եռատոնին։ Վաղ առավոտից հադրուտ քաղաքում ունչներ տոնական արենասիրական երկու երաժշտությունը։ Քաղաքի փողոցներով հնցնող զինվորական շքերստը մի նոր երանգ տվեց տոնական միջոցառումներին, որը ուղեկցվում էր արենասիրական երգերով։ Բարքանց հոսքը դեպի հադրուտի ու շամալի շերդադարում։ Նրանք ցաղիներ են խոնարհում Արցախյան գոյամարտում եւ մեծ արենականում հադրուտի շրջանի զոհվածների մշտական կանգնեցված ու շարժանին։ Առավոտյան ժամը 10-ին ու շամալին էին ներկայացել հադրուտի վարչակազմի ղեկավարությունը։ Նրանց միացել են բարձրաստիճան սպաներ, զինվորներ, Արցախյան գոյամարտի վետերան ուսանողներ, հիմնարդ ձեռնարկություններ աշխատողներ, դպրոցականներ։ Տոնակատարությունների մասնակցում է նաև ազգային ժողովի պատգամավոր Արցախի հերոս Ժաննա Գալստյանը։ Տոնական միջոցառումը շարունակվեց Ազատության հրապարակում, որտեղ տեղի ունեցավ տոնական միտինգ։ Միտինգը բացեց հադրութի վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Նվեր Գրիգորյանը, որը շնորհավորեց ներկաներին երատոնի արդի եւ նշեց Շուշի ազատագրման պատմական կարևորությունը։ Հաղորդանքի խոսք է ասում հադրութի Սուրբ Հարություն եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Մաթեոսը։ Ողջունի խոսքով հանդես եկան Միքայել Մանդելյանն անդո պրոցեսաները։ Կազմակերպեց զինվորական շքեր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ստեփանակերտի վերածնդի հրապարակում 3 տեղի ունեցել Մայիսյան երատոնին նվիրված վերածնդի ցախտանակ խորագրով տոնական համեր։ Հանդես են եկել համահայկական նվագախումբը, որտեղ ընդգրկված են եղել 22 երկրներից շուրջ 100 հայ երաժիշտներ, ինչպես նաև երկշախմբեր Հայաստանից եւ Արցախից։ Ամերիկի ընթացքում հանդես են եկել նաև Հայաստանի Հանրապետությունից ժամանած դասական եւ փոփ երաժիշտներ։ Ամերիկին ներկա էր նախագահ Բակո Սահակյանը, Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը, պետական այրեր եւ այլ։ Տոնական համերգն ավարտվել է հրավառությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի աջակցությամբ Շուշիում տեղի ունեցել հայկական դրամի թանգարանի բացման հանդիսավոր արարողություն։ Հանդիսավոր բացմանը մասնակցող նախագահ Բակո Սահակյանը եւ Հայաստանի Հանրապետության նորընտիր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ցանոթացել են ցուսադրված նմուշներին։ Շուշիի դրամի թանգարանում ցուսադրած է ցուսադրության է դրված հին հայկական ծոփքի հայոց թակավորության Արտաշեսյան տոհմի Տիգրան Մեծի Արտավազդ II-ի Կիլիկյան Հայաստանի ռուսական կայսրության եւ ԽՍՀՄ ժամանակաշրջանների մետաղադրամներ ու թղթադրամներ։ Թանգարանում առանձնատուկ տեղ է հատկացված Արցախին նվիրված ցուսադրությանը որտեղ ներկայացված են Տիգրանակերտ քաղաքից հայտնաբերված մետաղադրամներ, Շուշի քաղաքում 18-րդ դարի վերջին եւ 19-րդ դարի սկզբին գործած դրամահատարանում հատված արծաթե մետաղադրամներ, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի կողմից տարբեր տարիների թողարկված հուշադրամներ նվիրված Արցախին։ Շուշիի ազատագրումը Բեքում մցրեց Արցախյան պատերազմի մեջ, որից հետո հայկական բանակը հաղթանակը հաղթանակի հետևից տարավ։ Նման կարծիքի հայտնել պաշտպանության նախկին փոխնախարար գեներալ Գագիկ Մելքոնյանը։ Ինչպես Շուշիի ազատագրումը, այնպես էլ այս հեղափոխությունը անհավատալի էին, բայց մենք արեցինք եւ ապացուցեցինք, որ հզոր ազգ ենք, նշել է նա։ Շուշին անառիկ ամրոց էր, անհավատալի էր թվում Շուշիի գրաումը, բայց այդ ժամանակ ամբողջ ազգը ոտքի էր կանգնած։ Հիմնականում երիտասարդներ էին, այն տարիքույն էինք, ինչ տարիքում որ այսօրվա հեղափոխություն կատարողներն են։ Ես կարող եմ համեմատականներ տանել այսօրվա հաղթանակի եւ Շուշիի ազատագրման հետ, որովհետեւ այսօրվա վիճակն էլ անհավատալի էր, որ այս իշխանությունները կարող են հեռանալ։ Անհավատալի էր, որ կփոխվի, բայց նորից միասնական ուժերով վճռական պահին հայը ոտքի կանգնեց։ Հայի ոգին շատ ուժեղ է, մենք մի քանի անգամ համոզվեցինք դրանում, ասել է Գագիկ Մելքոնյանը։ Շուշին տարեստարի դառնում է համայն հայության մշակութային մայրաքաղաք։ Այս մասին ասել է Մերձավոր Արևելքում Արցախի ներկայացիչ Կարոքե Բաբչյանը։ Նա նշել է, որ Բերթակահակ նորորի զարգանում է, բացում են նոր մշակութային եւ կրթական օջախներ, կառուցում են շենքեր ու շինություններ։ Յուրաքանչյուր հայ պետք է իր ներդրումն ունենա Շուշիի կերտման գործում, որ เป զի ավերված քաղաքից հետ անգամ չմնա։ Ուրախալին այն է, որ օրեցօր ավելանում են քաղաքում ապրողների թիվը։ Սա է 26 տարիների ամենամեծ ձեռքբերումը, ասել է Կարո Քեբաբչյանը։ Լեռնային Ղարաբաղը բանակցային սեղան վերադարձնելու հնարավորությունը միշտ էլ կա։ Այս մասին ասել է քաղաքագետ Մամվել Սարգսյանը։ Հայաստանը պետք է առաջարկի, որ Ադրբեջանն Արցախի հետ բանակցի ոչ թե Հայաստանի, Ադրբեջանն ուզենա թե ոչ, համաձայնի թե ոչ, դա իրենց գործն է։ Մենք պետք է ասենք, որ բանակցեք Ղարաբաղի հետ։ Չեն համաձայնում, թող չհամաձայնեն, ել ինչ բանակցություններ կլինեն, թե չհամաձայնեն։ Եթե չհամաձայնեն, կնշանակի, որ չեն ուզում բանակցել առհասարակ, նշել է Մամվել Սարգսյանը։ Ըստ քաղաքագետի, միջազգային հանրությունն էլ է համաձայն, որ Ղարաբաղը դառնա բանակցային կողմ։ Ադրբեջանը պատրաստ է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման շուրջ բանակցություններ վարելուն։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Հիկմետ Հաջիևը, հավելելով, որ Բաքուն Հայաստանի նոր քաղաքական ղեկավարությանը կոչ է անում, այսպես ասած, չկրկնել իր նախորդների սխալները։ Նրա խոսքով հակամարտության կարգավորումը կծառայի տարածաշրջանում շարունակական խաղաղության եւ անվտանգության ապահովմանը, բազմակողմ տարածաշրջանային համագործակցության համար հնարավորությունների ստեղծմանը։ Հիշեցնենք, որ նախորդին Հաջիևը տեղեկացրել էր, որ Բաքուն մտահոգված է Հայաստանի նորընտիր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր Ադրբեջանի իշխանությունների հետ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման շուրջ բանակցություններ վարելու պատրաստակամության մասին, եթե Արցախը եւս բանակցային կողմ դառնա։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, Հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն, ժամանակ առ ժամանակ կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-ից 13, ցերեկը 19-ից 24 աստիճան։ Տաքություն։